พัทลิเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้สามารถ ได้ม้าอาชาในพันดีมาแล้ว ในขั้นแรก ย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียนก่อน เมื่อมานั้นถูกฝึกให้รู้จักการรับสวมบางเหียนอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นข้าศึก เป็นหลักต่อเซพิดดิ้นรน เหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้น ก็ยังมีอยู่บ้าง ม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆ ถูกฝึกซ้ำๆ ซากๆเข้า ก็หมดประโยชน์ ในข้อที่ไม่รับส่วนบางอย่างนั้น บัดีิ suppose a clever horse trainer obtains a fine thoroughbred colt he first makes him get used to wearing the bit, while the coat is being made to get used to wearing the bit, because he is doing something that he has never done before. He displays some contortion, writhing, and vacillation, but through constant repetition and gradual practice, he becomes peaceful in that action. และเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้น ถูกฝึกซ้ำๆซากซากถูกฝึกเนืองๆ ในข้อนั้นจนหมดประโยชน์แล้ว เมื่อนั้นคนฝึกม้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไป ในการเทียมแอก เมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการเทียมแอกอยู่พยศต่างๆ ที่ม้าประพฤติเป็นข้าศึก เป็นหลักต่อเสพผิดดิ้นรน เหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้น ก็ยังมีอยู่บ้างหมานั้นเพราะถูกฝึกเนืองเนือง ถูกฝึกซ้ำซ้ำซากซากเข้า ก็หมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับการเตรียมแอกนั้น When the court has become peaceful in that action the horse trainer further makes him get used to wearing the harness, while the cart is being made to get used to wearing the harness, because he is doing something that he had never done before. He displays some contortion, writhing, and vacillation. But through constant repetition and gradual practice, he becomes peaceful in that action เมื่อใดมาชาในพันดีตัวนั้น ถูกฝึกเนืองเนือง ถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้า จนหมดประโยชน์ในข้อที่ไม่รับเทียมแอกนั้นแล้ว เมื่อนั้น คนฝึกมา้า จึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไป ในการแยกขากระโดดแพล่วขึ้นพร้อมกัน ทั้งสี่ขา ในการเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลม จนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได้ ในการสามารถวิ่งจดแต่ปลายกีบ จนไม่เกิดเสียง ในความเร็วทั้งทีหนีทีไล่ ในการไม่กลัวต่อเสียงเอกทึกทุกชนิด ในการรู้คุณค่าของปราชา ในการทำตัวให้สมกับเป็นวงของพระยามาในความเร็วอันเลิศ ในความเป็นยอดมา้า และในความที่ควรแก่การฟังแต่คำที่นิ่มนวล When the colt has become peaceful in that action, the horse trainer further makes him act in keeping in step, in running in a circle. in prancing, in galloping, in charging, in the kindly qualities, in the kindly heritage, in the highest speed, in the highest fleetness, in the highest gentleness. มานั้นเพราะถูกฝึกเนืองเนือง ถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้า ก็หมดประโยชน์ต่างๆ ในทั้งสิบข้อนั้น เมื่อม้าอาชนัยพันดีตัวนั้น ถูกฝึกเนืองเนือง ถูกฝึกซ้ำๆซากๆเข้า จนหมดประยศทุกอย่างนั้นแล้ว เมื่อนั้นคนฝึกมา้าเขาย่อมฝึกม้าตัวนั้นเพิ่มเติมให้ยิ่งขึ้นไป ทั้งโดยคุณภาพและโดยกำลัง ม้าชนัยพันดี ที่ประกอบด้วยองค์คุณสิบประการเหล่านี้แหละเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชา เป็นราชปานะได้ และจัดได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาด้วย When the colt has become peaceful in these actions, the horse trainer further rewards him with a rubbing down and a grooming. When a fine thoroughbred colt possesses these ten factors, he is worthy of a king in the king's service, and considered one of the factors of a king. ฉันใดก็ฉันนั้น เธอผู้ใดที่ประกอบด้วยองคุณสิบประการต่อไปนี้ เป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่การทำบัญชรี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า so too When one possesses ten qualities, he is worthy of gifts, worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of reverential salutation, and unsurpassed field of merit for the world. สิบอย่างอย่างไรเล่า ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอาเสกะประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอันแต่ละอย่างเป็นอาเสขะ and what ten here one possesses the right will of one beyond training, the right intention of one beyond training, the right speech, the right action, the right livelihood, the right effort, the right mindfulness, the right concentration, the right knowledge, and the right deliverance of one beyond training. เธอผู้ประกอบด้วยองคุณสิบประการเหล่านี้แหละ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำมัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า When one possesses these ten qualities he is worthy of gifts worthy of hospitality worthy of offerings worthy of reverential salutation, and unsurpassed a field of merit for the world.